Շրջափակման 249-րդ օրը կազմակերպվել է մամուլի արտակարգասուլիս Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանության վերաբերյալ։ Բանախոսներից միջազգային անկախ փորձագետ, միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն եւս մեկ անգամ արձանագրելով ստեղծված իրավիճակի լրջությունը նշել է, որ աշխարհակաղակական զարգացումները չպետք է պատճառ դառնան Արցախում ստեղծված իրավիճակն անտեսելու եւ ցեղասպանություն թույլ տալու համար։ Armenians Հայերը չեն կարող ուկրաինական հակամարտության զոհը դառնալ։ Այդ պատճառով է, որ ես շատ ուրախ եմ, որ նախագահ Բայդենը 2021 թվականին ճանաչեց 1915 թվականից հեղասպանությունը։ Այժմ ես կարծում եմ, որ բոլորիս համատեղ խնդիրն է կանխարգելել նոր ցեղասպանությունը, եւ ես պատրաստ եմ պատասխանել իմ փորձագիտական կարծիքի հետ կապված ցանկացած հարցի։ Ես չեմ ներկայացնում որևէ մեկին, այլ խոսում եմ պարզապես որպես անկախ փորձագետ, ով իր աջակցությունն է տալիս այս կոնկրետ վերլուծությամբ։ Ադրբեջանը գիտակցաբար ընտրել է մարդկանց սովի մատնելու մեթոդը նպատակներին հասնելու համար, ասում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը։ Նախարարի կարծիքով Ադրբեջանին այն կարող են զսպել միայն միջազգային հանրության ճնշումները։ Մենք ունեցել ենք ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղեկացրել է եւ սովամահության դեպք եւ մենք տեսնում ենք որ ցավոք սրտի այդ վտանգը գնալով ավելի լուրջ դառնալու հաշվի առնելով որ շատ սահմանափակ կարողություններ ունենք նույնիսկ ժամանակ հաշվի առնելով որ վարելիքի պակասությունը շատ ծանր վնասներ է հասցրել գրեթե բոլոր կենսագործնեության ոլորտներին, սկսած առողջապահության համակարգից մինչև գյուղատնտեսություն, Ողջունելով ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստի անդամներին հասցեական ելույթները, նախարար Ղազարյանն անդրադարձել է նաև այն ելույթներին, որոնց ժամանակ ակնայի ճանապարհը նույնացվել է Քաշաթաղի միջանցքին փորձեր են կատարվել հավասարության նշաններ դնել Լաչինի Միջանցկի եւ այլ ճանապարհների տրանսպորտային ինչ-որ կոմունիկացիաների միջև, ինչը անթույլատրել է եւ որը չի համապատասխանում Լաչինի Միջանցկի նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի փաստաթղթով սահմանված պարամետրերն էին։ Այստեղ պետք է նշենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս արտահերց նիստի հրավիրումը սա միայն մեկնարկն է եւ այս գործընթացը շարունակվելու է Արցախի շրջափակումը համակարգված եղանակով իրականացվող գործողություններն են, որոնց նպատակն Արցախի ժողովրդին ոչնչացնելն է։ Իր ելույթում ասել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը, նշելով, որ այս մասին բազմիցս արձանագրվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացրած զեկույցներում։ Գեգամ Ստեփանյանը խոսել է նաև ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում կազմակերպության մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակի ներկայացուցչի ելույթից, որում ասվում է, թե չի կարող հասցեական կարծիք արտահայտել, քանի որ ներկայություն չունի Արցախում։ Հարց է առաջանում. ինչու՞։ ՄԱԿ-ը, որը աշխարհում խաղաղության եւ անվտանգության կարևոր պահպանման կարևոր գործառույթ ունի, 8 ամիս հետո ունի որևէ ներկայություն Արցախում եւ Օչան հիմնվում է միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության վրա։ Սա նաեւ հենց այդ կառույցի ցախողման իր առաքելությունը չկատարելու և, հետևանք է։ Եվ կարծում եմ, որ օր առաջ այս ցեղասպանությունը կանխելու համար հենց նաև միջազգային համապատասխան ներկայություն պետք է ապահովել Արցախում, որը պետք է զսպիչ դեր կատարի Ադրբեջանի կողմից վարվող այս հանցավոր գործողությունները կանխելու համար։ Արցանց հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Շուշիից բռնատեղահանված Ալվինա Ներսիսյանը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո հիմնական մտածմունքը Շուշիից ինչպես հեռու ապրելն ու հետպատերազմյան իրավիճակը հաղթահարելն է, բայց այսօր նրանք մտածում են երեխաների համար հաց գտնելու մասին։ Ամեն օր հոգալ քո երեխաների համար հացը, որը որ դու ամենառավոտ վերկենալուց վստահ չես, որ կարողանալու ես ձեր բերել, դա սարսափելի երևույթ է, ես դες վստահեցնում եմ։ Մեր երեխաները արժանի չեն այս իրականությանը, եւ արժանի չեն այն վերաբերմունքի, որի այսօր մենք բոլորս ականատես ենք այստեղ։ Մի օր հացի, մի օր կաթի, մեկ այլ օր անհրաժեշտ այլ ապրանքների փնտրտուքն Արցախում ապրողներին մեծ ստրեսի է ենթարկում։ Մի շարք իրավունքների կողքին այստեղ խախտված են նաեւ մարդկանց արժանապատիվ ապրելու իրավունքը։ Ասուլիսի մեկնարկից րոպեներ առաջ Ադրբեջանը կտրել էր համացանցի օպտիկա մանրաթելային մալուխը, խափանելով Արցախի ֆիքսված համացանցը։ Ասուլիսին մասնակցում էր 130 130 լրագրող աշխարհի 27 երկրից։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։